Її рука заплуталася в його волоссі. Мабуть, правда на твоєму боці, але я не можу. Я розумію. Він цілував її руки, потім прихилив до себе і доторкнувся губами до шиї. Його вуста були сухі і, як здавалося, їй несміливі. Їй чомусь стало шкода його. Ти вже тепер переживаєш, любий. Я не можу уявити. В інституті не можна буде появлятися ні тобі, ні мені, а потім усілякі розмови. Та й не в тому справа. Я не витримаю. І ти страждатимеш дужче, ніж зараз. Треба перечекати якийсь час. Страждатимеш дужче, ніж зараз. Вона здивувалася, що він так точно і просто відгадав усе наперед. Він дивував її не раз цією точністю розгадів того, чого, здавалося, ще не знав і не міг знати. А хіба легко отако? Вже майже здалася на його прохання? Мабуть, ні. Але тоді буде ще важче. Я боюся. Боюся винести перед чужі очі нашу любов, перед чужі очі. Ти розумієш? Це так, коли б винести на базар чудотворну ікону. Тоді все. Ти не зможеш кохати. І я теж. В нього від хвилювання почали тремтіти коліна, і голова стала гаряча, аж пашила. Ірина злякалася. Ти не зможеш кохати? Ти не так мене зрозуміла, я боюся, який же ти в мене. Вона раптом заплакала. Тепер уже він заспокоював її, цілував очі, вуста, шию. Спочатку цілував обережно але його поцілунки ставали дедалі палкіші і палкіші, і пальці стискали її пальці. Потім вони пестили її рамена, перса, аж поки обоє не провалилися в якийсь безум. Раніше їй здавалося, що цей безум ішов від неї. Вона в одну мить запалювалася і пірнала в нього вся. А цього разу було інакше. Вона відчула його ніжний поклик, його волю, то м'яку, то владну, аж жорстоку. Обвелася довкола його шиї руками, її плечі здригалися, а він гасив той дрож руками. А тоді легенько підняв її і поніс на ліжко. Кохав її владно, навіть грубо. Вона скорилася йому повністю не могла не скоритися. Кімната виповнилася світлом. Сергій раз у раз поглядав на годинник. Вона заспокоювала його ще рано. В палати до восьмої ніхто не заходить. А я справді, мабуть, дурна. Ну скільки на світі жінок кохають інших чоловіків? Треба простіше дивитися на життя, тверезіше, правда? Просто нам треба берегти свою любов, не дати, щоб над нею поглумилися. Милий, я берегтиму її, як, як сонечко. Ось тут у себе на грудях. Ти знаєш, як мені з нею легко. Мені теж сяйнули його очі. Мені так працюється, коли б ти тільки знала. Робота аж співає. Я не тільки в Крем'яному. Вивеліяв ще один проєкт великий, вже закінчую його. Правда? Правда, це ти мене надихнула. Ну, не дивись, не дивись на годинник. Ми говоримо про святі речі, а ти думаєш про інше, не про нас.